La pujada de l'IVA de les consultes veterinàries fins al 21% ha causat una davallada de les visites al veterinari i la crisi que estem vivint doncs, ha provocat un augment dels abandonaments dels gats i gossos. Els col·legis de veterinaris demanen que redueixi l'actual tipus d'IVA del 21% que s'aplica a les clíniques del sector i que torni a ser del 8% com fins fa poc eh, era. Considerem que amb aquesta mesura els propietaris d'animals domèstics portaran els animals al centre a fer les revisions habituals i no s'esperaran fins a últim moment com fan ara. De fet, els ingressos de les clíniques veterinàries han caigut un 9%. Els professionals diuen que han disminuït sobretot les visites urgències, les cirurgies preventives o les vacunes i alerten que no cuidar bé la salut d'un animal de companyia pot comportar conseqüències greus. D'altra banda, l'Ajuntament signarà aviat un conveni per a la construcció del nou centre d'acollida d'animals de companyia, que s'ubicarà a Montcada i Reixac i s'espera que estigui llest de cara al proper mandat. Aquest 2013, el centre situat a Collserola ha donat en adopció 620 gossos i 350 gats. Esperem que amb aquest nou protocol d'assistència veterinària adreçat a persones sense recursos i amb el nou centre d'acollida d'animals domèstics que es construirà, els animals que tenim doncs, a la vora estiguin més ben cuidats, protegits i sobretot estimats.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 Consisteix en una cavalcada de, que fa un recorregut pel barri i després a la plaça Urfila es fa la benedicció i els tres toms. Quan començarà tot això? Doncs la concentració tindrà lloc a partir de dos quarts d'onze del matí, la sortida serà a dos quarts de dotze del, del migdia i la benedicció i els tres toms a les de, a les dotze i del migdia en punt. La concentració doncs, es realitzarà al carrer mm, mm, de Sant Adrià, entre el Gran de Sant Andreu i el carrer Segre. Exacte. I ara, tot, doncs, tot seguit us parlem del seu recorregut, perquè tot començar pel carrer Segre, després anirà cap a la plaça d'Orfila, pel passeig de Torres i Bages, al carrer de Palomar, tornarà cap al Gran, Sant, Gran de Sant Andreu, anirà cap a la Rambla del Fabra i Puig a Calçada Costat Besòs, els farà un gir de 180 graus a Concepció Arenal, passant per la Rambla de Fabra i Puig a la Calçada Costat Llobregat en sentit contrari, la Rambla d'11 de setembre a la Calçada Costat Llobregat en sentit contrari, tornarà cap al, cap al carrer Segre per acabar a, a Sant Adrià la benedicció i els tres toms doncs, seguiran tres voltes i seguirà doncs, el següent recorregut pel passeig Torres i Bages, per jugar en Torres, pel Gran de Sant Andreu, el carrer Sant Adrià i el carrer Segre, Seguim posteriorment pel passeig també de Torres i Bages. El fi de la, fi, la finalització de la cavalcada és prevista per a les 3 de la tarda us comentem quin serà el seguici de... que aquest any participa en aquesta cavalcada dels Tres Toms de Sant Andreu. Doncs començaran els, el, aquest seguici els llancers de la Guàrdia Urbana de Barcelona, després hi haurà el Cap de Colla, la banda de música de la secció muntada de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la carrosa de Sant Antoni Abat, la colla de Janets i Amazones, el Cap de Bandera, el Banderer, acordeonistes, carro de carrera, carros a la pagesa, banda sinfònica de les Roquetes de Nou Barris, carruatge de dues rodes, carruatge de, llimona, de llimonera de quatre rodes, carruatges de més de dos cavalls, banda de música a Casa de Granada de Barcelona. Però atenció perquè aquest no serà l'única cavalgada dels tres toms que realitzarà a Sant Andreu. Tornant també als tres toms infernals, la Satanica de Sant Andreu organitza per demà a les 8 i mitja del vespre a la plaça de Can Fabra una nova edició dels tres toms infernals. Avui doncs en parlarem en el nostre programa. Exacte. També hem d'informar-vos que l'Ajuntament destinarà 45.000 euros a microcrèdits per a promoure l'ocupació al barri de la Trinitat Vella el districte de Sant Andreu destinarà 45.000 euros la concessió de microcrèdits per promoure l'ocupació al barri de la Trinitat Vella, iniciativa que s'emmarca en el Pla Integral de la Trinitat Vella, ha informat aquest dimarts eh, l'Ajuntament en un comunicat. Exacte, doncs la mesura contempla la concessió de microcrèdits d'un màxim de 6.000 euros a emprenedors que vulguin posar en marxa un nou projecte empresarial amb seu al barri i hauran de tornar els diners prestats en un màxim de 3 anys sense interessos ha sorgit d'un nou conveni que han firmat el districte que destina 4.000 euros mm, més com a màxima despeses de desenvolupament del projecte i Barcelona Activa, la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat i la Fundació Trini Jove. Per més informació el que podeu fer és consultar la web d'aquesta emissora, que és www.rtv-migfm.com. Més coses a comentar-vos. Anem ara cap a Baró de Viver perquè el districte de Sant Andreu dignifica els entorns de l'estació de metro de Baró de Viver. El districte de Sant Andreu està executant un seguit d'actuacions per a la dignificació dels entorns de l'estació del metro de la línia 1 de Baró de Viver. Aquestes actuacions inclouen l'enjardinament i urbanització de les zones que hi ha al voltant d'aquesta estació per tal de fer doncs, d'aquesta doncs, zona un espai més agradable. Les actuacions tenen un pressupost total de 313.637 euros i està previst que finalitzin a mitjans de gener, és a dir, que per la setmana que ve ja ho podríem tenir solucionat. En total, les obres abasten 830 metres quadrats de superfície. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha destacat que aquesta és una actuació molt important per al barri de Baró de Viver. Els veïns feia molts anys que demanaven que s'adequés tot aquest espai per tal de dotar de més seguretat aquest àmbit que a les nits pot ser inhòspit i ha afegit doncs, també doncs, com aquestes actuacions eh, doncs, integrem doncs, aquest espai en el barri. Les obres contemplen dos factors essencials, una reurbanització de l'entorn més immediat de l'estació i, sobretot, la instal·lació d'enllumenat públic en aquest àmbit. Així s'està enjardinant la zona i ampliant la calçada. També s'està actuant en les voreres, repassant-les i implantant el clavegaram en aquest àmbit. Posteriorment, en una segona actuació independent de la que s'està duent a terme actualment, està previst també dur a terme la instal·lació d'horts urbans i una pista esportiva per a la pràctica de l'esquate a l'entorn. Aquestes obres, que està previst que es duguin doncs, a terme durant els primers mesos d'aquest any, s'han consensuat i s'han treballat amb la participació de la Comissió d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de la Zona. I ara sí, ara entrem en plana cultural perquè aquest cap de setmana ve i molt fort abans parlàvem de la cavalcada dels Tres Toms, ara parlem del Sant Andreu Teatre, que us ofereix una nova edició del FICA del SAT. Avui a les 9 del vespre arrenca l'onzena edició del FICA del SAT, la mostra de teatre amateur de Sant Andreu, que arriba amb la nit de la mà de la companyia Flox i d'Hector Mellines, director i clàssic imperdible de la mostra. Doncs es tracta d'un drama en, una, en un magatzem de cotxes accidentats, una dona rep la visita de la seva substituta, del seu fill soldat i del seu cap. En una nit, la dona sentirà amb veu aliena els seus propis temors fins que aconsegueixi el coratge suficient per plantar-los cara per ella mateixa. L'espectacle és en català, té una durada d'una hora i el preu és de 9 euros. I si ara parlàvem del Sant Andreu Teatre, l'altre gran espai cultural dels nostres barris és la Nau Ivanov, que us presenta Esta, Esta linda la mar. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest cap de setmana, avui inclòs, la representació de l'obra Esta linda la mar, a càrrec de la companyia La Pulpe Teatro. Doncs us expliquem una mica de què va. Zoe és una nena de 10 anys que parla francès, vol ser, vol ser carnissera, mestra i maga quan sigui gran i que no creu en els pecats. Els seus pares marxen de vacances i la deixen a casa dels seus avis materns, fora de l'univers eh, conegut, del seu món i costums. La nena coneix les seves tietes Carmen i Amàlia, intenta entendre el seu avi Paco i troba refugi en la seva àvia Margarita. Durant la setmana nena, la nena es farà gran en intentar entendre la malaltia i la mort, la religió, les ferides i els llaços coneixen les famílies i que no poden ser explicats però que els determinen. L'espectacle té una durada d'una hora i quart aproximadament L'espectacle és en castellà, l'entrada val 12 euros, però cal dir que pels amics de la nau serà d'un 50% de descompte. La venda d'entrades doncs, s'ha doncs, de fer una hora abans de taquilla i dir-vos doncs, que l'espectacle doncs, es farà avui i demà a les 9 del vespre i també diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem aquest primer tot un poble després de les vacances o les, o les festes nadalenques i doncs el que fem ara mateix serà, com ja sabeu, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit a més informació informació. Fins ara. Un altre dia malgastat, el temps s'atura al teu costat, no em penso quedar aquí sentat. Tot allò que un dia em vas prometre, saps que no tinc forces per guanyar Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs avui comencem una nova temporada, per dir-ho d'alguna manera, i no podíem fer-ho sense la presència als nostres, als nostres micròfons de la Manoli. Muy buenos días. Hola, buenos días. Com han ido estas fiestas? Pues bien, muy constipada que estoy, pero bueno, bien. <laughs> ¿Y la cabalgata de Reyes cómo oh, fue? Muy bien. Hasta me hizo una foto con los reyes y todo. Ah, mira. <laughs> Pero fue, fue, muy, fue muy grande o como... Hoy sí, fue mucha gente, muy bonita, mucho. Lo que también queríamos hablar contigo es que el ayuntamiento, según hemos sabido, quiere destinar 45.000 euros a microcréditos para promover la ocupación en el barrio de la Trinidad Bella y así dar un empuje a, lo que es el comercio, local, ¿no? Sí, sí, esto que es, harán microcréditos de 3.000 y 6.000 euros a, pequeños emprendedores que quieran poner algún negocio, esto, y y entonces para devolver durante tres años y me parece que es al 0% de interés, sí, Y, esto y está muy bien por lo menos para para, ah, para son 45.000 euros, serán eh, para 7 o 8 personas, ¿no? Mm, o 10 personas mm. que lo soliciten. Porque ¿de qué forma podemos ayudar a impulsar un poco el comercio de, aquí de la Trinidad? Pues mira, el comercio de la Trinidad yo creo que es mm, la gente concienciarla más en comprar en el barrio y pensar que en el barrio también hay calidad, porque hay calidad y, y, estoy concienciando Mar aquí, que no se vaya. Entonces, sábado por la tarde es que no se puede abrir porque no hay nadie. Mm. Todo el mundo se va a maquinistas, se van a los grandes centros estos. Mm. Y la verdad que no hay nadie. No es que todo aquí sea más caro, más nada. Es que no, es que... No sé. Porque ahora han empezado las rebajas, no sé si en la Trinidad Bella esto... Claro, no, zapatería hacen las rebajas, mm. la Rosalía también, la, la Puntilla también. O sea que vamos a... trabajar Rebajar como en todos, claro. Normal, como en todas las tiendas, te, puede puedes encontrar fuera del barrio. Sí, bueno, Manoli. Sí. Sí, te quería preguntar, bueno, un poquito lo que ahora te decía también. Buen año, eh, que no te he visto. Sí, eh, perdón, sí, buen año, <laughs> Manoli. Te quería, bueno, un poquito también preguntar sobre el tema del comercio también local, ¿no? Un poquito mm, Sí, bueno, ¿cómo, lo ves hasta ahora un poco el comercio mm, aquí del barrio? Y, si crees que ahora, ¿no? Con estos microcréditos, pues ahora la situación pues podrá mejorar ahora un poquito más. Yo creo que sí, pero bueno, no sé, hasta cierto punto, porque esto sería nuevos nuevos emprendedores, ¿eh? serían de poner negocios, mm. nuevos negocios en el barrio, esto pues iría bien, la verdad. Y, entonces, pues, mm, la verdad que, que vería bastante bien para el barrio, pero esto que lo veo muy poco, muy, muy... Porque crees que a los emprendedores a lo mejor tampoco no se les da a lo mejor la suficiente tampoco ayuda, digo, a lo mejor mucha gente no aquí mucha barrio porque hacer muchas cosas, pero a lo mejor no tiene el suficiente apoyo... Eh, suficiente apoyo de parte del ayuntamiento. Exacto, ¿eh? sí, sí. No hay nada de apoyo, porque por ejemplo nosotros queríamos salir mm, tres o cuatro veces al año Mm. porque para, mm, por ejemplo, hacer los sábados que, haya más animación y más, la gente se anime más a comprar esto, hacer cositas en la plaza, sacar las tiendas a la plaza, todo esto, y, la verdad que no nos dejan salir, ¿eh? solo nos dejan salir dos veces al año, que es muy triste y no sé por qué. Mm. Sí, y, dos veces al año que están, están marcadas ya los días en el calendario. Que están marcadas en el calendario, te puedes salir de ahí. Y no entiendo porque, oye, nosotros haríamos... Mm, actuaciones en la plaza para animar a la gente, ya que no nos cobran nada, porque la gente en este sentido de verdad son muy solidarios. hablo de, todos los que, como las, esta que bailan ah. sevillana, el perro de paterna, el, las chicas que hacen gimnasia, ¿cómo se llama? El... Mm, o Aeróbic, digo, no sé. Sí, sí, pues mira, de verdad, que son súper, súper solidarias y majas, majas, y nos ayudan siempre. Y nosotros nos gustaría pues sacar más el comercio a la plaza, hacer sorteos, claro, hacer sorteos, vales para comprar en el barrio, en las tiendas de 15 o 20 euros por vale, hacer cosas así pero la gente es que no, el ayuntamiento no, no, no nos deja para nada. Ahora para Navidad del año que viene nosotros vamos a hacer, queremos, estamos en ello, a ver si nos dejan, vamos a luchar para que sí, que nos dejen, para hacer una, una salida esta medieval, ¿sabes? O allí en la planada del metro, o aquí en la plaza, o en la calle, ya veremos. Lo vamos a trabajar, a ver, por pues eso estaría bastante bien para atraer a la gente. Claro, y hacer un, una feria de esta de mm, antes de Navidad para comprar todo, como la que hay en la Vía Julia, como el mm. que hay en la Plaza de Sagrada Familia. hay, que trabajar solo. Hay que trabajar, pero bueno, es que la verdad que el ayuntamiento pues no... Por otro lado, pues mira, las luces no lo han puesto el ayuntamiento. Lo, ha tenido que pagar los comercios, ¿no? No has hecho una ayuda bastante buena. Los comercios hemos pagado, pero si no fuera también por eso, no, no porque lo hemos pagado nada más que 20 euros, 20 euros no se hace nada. Si vale 300 euros cada punto de luz. Solamente poner si fuera de las luces, ¿eh? De alquilar las luces o poner las luces. Fuera de eso, 300 euros cada punto de luz, que también de un y dos, ¿eh? También este año hemos conseguido que traigan un árbol, habéis visto? Sí, que estaba en la plaza, sí. Sí, no lo hemos tenido que decorar nosotros, pero bueno, poner unas luces nosotros. Pero bueno, otra cosa, oye, poner las luces del árbol, 400 euros, oye, ¿qué se pasa? Claro, no, sí, es que hay un poco abusivo. Esas cuatro luces que han puesto, no también, pero bueno. Y además que la crisis tampoco no nos ha acompañado para poder hacer un No, y como no puede ser a ningún sitio, porque resulta que solamente los instaladores de estos que, que ponen las luces de Navidad tienen que ser homologados, los que hay cuatro personas solo del ayuntamiento de, la Plaza San Juan para toda Barcelona, mm. pues tiene que ser, se ven que se han puesto de acuerdo en el precio y todo te cobran igual. ¿Y ahora estos días se prepara alguna cosa aquí en el barrio? o qué es lo que podría pasar. ¿De qué? A, qué te refieres? Bueno, si habrá alguna obra o, habrá algún... Pues es que mm, estamos, mira, eh, la semana que viene mm. tenemos una reunión allí en el ayuntamiento. Llámame Hmm. llámame el viernes que viene y lo diré porque de momento pues no sabemos nada. Sabemos pero no podemos decir nada hasta que no nos reunamos para hablar sobre definitivamente sobre carretera de arriba hmm. de Rivas sobre van a hacer también la calle Turo el trocito de Turo de la Trinidad desde la plaza abajo al bar Caracas hmm. Y, y entonces tenemos unas cuantas cosas pendientes, pero que ahora no te puedo decir nada seguro concreto, ¿sabes? Entonces allí, mm. como tenemos la reunión, no sé si es el miércoles o jueves, mm. y entonces ya llámame el viernes y ya te puedo decir concretamente. Vale, o sea, la semana que viene podríamos decir algo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Y sobre aquellas casas de la cárcel, sobre estuvimos mirando con el Raymond el trocito de la planada donde estaban las, las casas acá derribado Mm. para hacer cosas, entonces ya te lo diría también. Porque esa zona ya está totalmente tirada. Falta solamente una casa, esta mm. casa de aquí donde están las escalerillas que suben, ¿sabes? La calle Foradada. dada La última casa, porque esa es la casa que, se, que de un de un vigilante que lo denunció, bueno, que fue a mm. juicio y todo esto, entonces esa ya está también, de una ya mismo, sí, sí, sí. Hmm. pero la otra no se puede tirar la que, la que hay al lado, solo hay esas dos, porque sabes que van unidas las dos. Hmm. Y entonces te tienen que tirar las dos, porque si no se puede tener. Y ahí vive un chico ahí, vive un chico, un argentino. Y entonces, pues esto, eh, también diremos algo sobre esto. De acuerdo. Pero no obstante, ya está empezando a hacer cosas, a aquello y hacer hacer cosas allí, ¿eh? ya, han empezado a hacer cosas. Sí, sí, si te vas por allí ilumina verás como sí. ¿Y la cárcel que mm, qué se sabe? ¿Se va a tirar al mm. suelo? La cárcel lo que sí se sabe que cuando se tire la modelo, esta está primero. cuando la modelo, lo que pasa que sabes que en consorcio de, mm, el consorcio donde iban a la cárcel allá en mm. la zona franca. Sí. Pues sabes que mm, habían quedado de acuerdo, se había firmado, pero bueno, mm. eh, pensaron que se quedaba pequeño y entonces empezaron otra vez de nuevo a, a mirar otro terreno para más grande para hacerla, porque claro, era pequeño. Y entonces ahora me parece que ya está en marcha esto y yo creo que cuestión de tiempo, porque, eso tampoco le interesa a nadie que la modelo esté en plena ciudad ni, ni esta. Mm. Claro, porque igual se podría mm, arrincolar un poco la delincuencia si tiramos la, la cárcel abajo. Nosotros lo que estamos en ello mm. es que la asociación de vecinos está en que, por ejemplo, como estos son de régimen abierto, solo vienen a dormir. Pues hay pocos, hay 140 o para y unos 150 ahí solo. Esto se puede reubicar en algún otro sitio. ¿Sabes? Y como es de régimen abierto, que no es cárcel, digamos, que es, eh, es diferente, ¿no? Estamos pensando que reunimos a todos los partidos políticos aquí en la asociación y quedaron de acuerdo con nosotros y lo estamos trabajando. Pues a ver si conseguimos eh, lograr algo. Sí, espero que sí. Porque también se, se, van consiguiendo cositas, ¿eh? Bueno, pues si te parece, el viernes que viene. Sí, y ya te digo, sí, te digo algo. Muy bien. ¿Vale? De acuerdo, Manuel, y por pues muchas gracias. Dios, feliz año a todos. Feliz año. Molt bé, doncs això és el que ens deia avui la, la Manoli, que s'està treballant en la, eh, la carretera de Ribes i també en la, en la zona de Turó de la Trinitat, el carrer Turó de la Trinitat, que és on estem nosaltres, que també podrien eh, doncs, refer la, la zona que queda encara per, mm, per rehabilitar. Molt bé, doncs eh, tindrem més informació, tal com ens comentava ara la Manoli, la propera setmana. Eh, el que fem ara mateix, doncs una nova pausa, però atenció perquè ara ens n'anem de festa. I ens n'anem de festa amb els tres toms. Ho, ho farem d'aquí una estona. Fins ara. Ser diferent a tota l'altra gent, aprendre a resistir fins que arribi l'últim dia jo saber dir que no el camí més fàcil avança sense por ràpid que s'acaba el temps. La gent t'assenyala veure que vas vestit diferent. Et prens el dia tot rient i amb ben poca cosa estàs content. Dispara, el ritme no para i amb aquesta melodia penso sempre on sóc ara i no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà. El sol brillarà per tots igual, tots igual. brillarà per tots igual, tots igual. però això només podrà ser demà. El sol brillarà per tots igual, tots igual. brillarà per tots igual, tots igual. però això només podrà ser demà.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 Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que arriba una data important per a andreuencs i andreuenques i és que aquest diumenge torna la festa en homenatge a Sant Antoni Abat. Parlem amb un dels responsables de la Societat per la Festa dels Tres Toms de Sant Antoni Abat, com és el senyor Jordi Clapés. Molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com s'està preparant aquesta cavalcada dels Tres Tons, perquè ja portem unes quantes edicions, no? Bueno, ja portem unes quantes, ja, no? ja, el que dic, nosaltres ja ens ve ja la tradició, que ja ens ho han passat els nostres pares i això, i bueno, ja ho portem tot bastant adelantat, esperem que ens faci un bon dia perquè pugui sortir força gent al carrer, uh mhm. -huh. perquè Sant Andreu, bueno, ja sabeu que és una de les festes que més, més gent treu al carrer, sí. i bueno, tot el que més esperem, això, que faci un bon dia perquè la gent pugui sortir a gaudir de la festa. -huh. I com, ha, com estan anant la, les preparacions? Bueno, en principi tot molt bé. Tenim, bueno, portem, ara estem començant ja a baixar tots els carruatges i això que sortiran aquí a la desfilada, perquè bueno, nosaltres abans vivíem aquí a Sant Andreu, però bueno, per... vam haver que marxar, vam vindre a viure aquí a Santa Perpètua i ara pues, bueno, ens deixen aquí un local a Can Fabra i també tenim el local de l'entitat i aquí pues, estem ja baixant tots els carruatges i això que participaran a la rua. Uh -huh. per, que... Perquè hi haurà llancers de la Guàrdia Urbana, al Cap de Colla, totes aquelles figures... Sí, sí, surt tota la Guàrdia Urbana, se ve llavors el Cap de Colla, els abanderados, els carros, bueno, el carro de Sant Andreu, que és el carro carrer, la capella del Sant, uh -huh. que tenim una de les capelles més maques que n'hi ha en tot Catalunya, uh -huh. i ja et dic, hi surten doncs, carros bastant emblemàtics carregats, i llavors participes molt, moltes entitats d'aquí de Sant Andreu, que bueno, és col·laboració mm. i el, els comerciants, i bueno, també es venen partits polítics, i hi ha una mica de mm. tot. I quantes carrosses més o menys teniu organitzades? Bueno, en principi jo crec que poden sortir entre carros i carruatges així de luxe i d'això, uns 40 i d'allò. Després també pues, igual prevem que aquest any pues, igual vindran uns 15 o 20 cavalls muntats. Uh mhm. -huh. I bueno, després també hi ha molta gent que es presenta per lliure, que no estan una mica controlats, però bueno, que també i la... Sabem una mica que vingui una mica gent de tot arreu. Per la concentració serà al dos quarts d'onze del matí. Sí, dos quarts d'onze del matí, en principi sortim d'allà davant del carrer Sant Adrià de Can Fabra mm. i d'allà anem cap a les 12, que ja comença la bendició davant de, de la parròquia de Sant Andreu. Uh mhm. -huh. Perquè aquesta és una tradició molt, molt típica, no?, de, de Sant sí, Andreu. Sí, de, de, del barri de Sant Andreu és una de les festes antigues i, bueno, que ha tingut molt... ha estat molt arrelada. Uh i ja et dic, i, bueno, i veus que també que la gent que l'organitzem, com que veus que la gent et surt al carrer i veus les ganes que n'hi ha, doncs també les fas amb il·lusió. Clar, perquè sí, tot i que es dona molta feina preparar això, bé, clar, prepara cavalls i tot això, i renta gorniments perquè estiguin ben brillants i tot, quan veus que és una festa lluïda, doncs tothom que fem això surt, uh mhm. -huh. que, que surts agraït que, que també la gent que et vegi també és el que diem a tots ens agrada. Doncs et passo amb la meva companya Cristina, que també té alguna pregunta a fer. Sí, hola Jordi Clapés. Sí. Eh, bueno, volia preguntar que, a diferència dels tres tombs que celebren altres barris aquí de Barcelona o inclús altres poblacions de Catalunya, què és el que diferencia els tres tombs aquí de Sant Andreu? Què és el, mm, el tret característic que bueno, diferencia? Jo crec que cadascú, ja, aquí a Barcelona es fan... Abans es feien més perquè es feia la barriada de Sant però ara només ha quedat el barri de Sant Antoni, que fa uns anys que van començar, i nosaltres Sant Andreu, que, bueno, que som dels més antics, que nosaltres l'únic que passa que bueno, sempre hem tingut que tot el, el material i això, tot això que surt aquí al Sant Antoni, que és de l'entitat, però això és un material que en el seu dia en molts pobles això es va perdre, i aquí doncs, bueno, van agafar un grup d'amics, tot això es va conservar, ho hem anat restaurant, i tot això, doncs, clar, nosaltres aquí traiem moltes peces emblemàtiques que són peces molt antigues, uh mhm. -huh. perquè traiem un dels carros de carrera, que és el carro Sant Andreu, que és un dels cinc carros més importants de tot Catalunya, que tots estaven per aquí a la zona del Barcelonès, Terrassa i Sabadell, uh -huh. que mhm. està catalogat. Bueno, llavors un carro que també havia estat aquí, que el vam vendre a Valls, també a vegades, un any, alguns anys ha vingut aquí, però que també era d'aquí, de la barriada, era de Sant Martí, però bueno, que també era veí de Sant Andreu, i que són carros emblemàtics d'aquí, de, de la ciutat de Barcelona i de les Rodalies. Uh mhm. -huh. I què és això del carruatges de llimonera de quatre rodes? Bueno, això de les llimoneres és una... Bueno, la llimonera, en principi, mm. és una paraula que la llimonera era, bueno, que de repente que és el carruatge a quatre rodes tirat per un cavall mm. i es deia llimonera perquè els braços d'aquests carruatges se feien amb, amb branca de llimoner perquè tenia molta flexibilitat i per això se li va posar aquest nom. Però, bueno, que tenim catalogats, depèn dels cavalls i què van i això, doncs cadascú té... Per exemple, en dos cavalls és un tronc, per exemple, els tirs aquests de pagès, depèn dels cavalls que portes tenim uns noms diferents mm. que se li aplica a cada d'això. Molt bé. Per tant, doncs, que la gent que vulgui saber d'on sortirà aquesta, aquesta, aquests tres toms, aquesta cavalgada dels tres toms, a dos quarts d'onze del, del matí eh, estigui al carrer de Sant Adrià, oi? Sí, carrer Sant Adrià, sortirem de dins de Can Fabra, que allà doncs, bueno, també es fa un esmorzar per als participants i això, i mm. d'allà ja arrenquem ja anem cap a la plaça Orfila per començar ja la benedicció i ja, bueno, es fan les tres voltes allà i després tot el recorregut per la barriada de Sant Andreu. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta cavalcada dels Tres Toms, perquè em sabries dir quin número de cavalcada és? El... En principi nosaltres aquest dia sempre som els primers mm -hmm. perquè bueno, antigament es va firmar un conveni amb, eh, bueno, amb les antigues, perquè això antigament eren els pagesos que havien a diferents poblacions i això, i pel mm -hmm. Barcelona i això, i cadascú el, el, dia de la Sant és el dia 17, i ara mm. nosaltres Sant Andreu pues, es va optar perquè es volia fer sempre el diumenge abans del 17, mm. i som un dels primers pobles que es fan per això, perquè bueno, per el mateix dia pues, clar, hi, ha altres, hi ha altres pobles que es faran, perquè també es farà a Cerdanyol del Vallès, es farà també a Martorell, es farà també a Valls, mm. que es fan molt, moltes localitats, perquè ara bueno, n'hi han qui fins al mes d'abril, bueno, ja, bueno, ja arriba algun fins a juny en Sant Antonis, a totes mm. les poblacions de Catalunya. A nosaltres a Sant Andreu, doncs, per conveni, eh, que som dels, dels, dels bastants antics, es va demanar de fer-ho sempre el diumenge abans del Sant. Uh -huh. I aquest any el Sant cau en divendres dia 17 i nosaltres ho fem doncs, el diumenge dia 12. Molt bé. Sempre es fa el diumenge abans del Sant Antoni. Uh -huh. Doncs esperem que aquesta festa dels Tres Toms de Sant Andreu es mantingui perquè és molt important aquesta visió, aquesta unificació de tot, el, de tot Sant Andreu amb aquesta festa, no? No, jo crec que sí, perquè és una de les festes, ja et dic, eh? eh la festa de Sant Antoni Abat, i la dels Reis de Sant Andreu són una de les festes que més gent treuen al carrer. Mm. I també és el que diem, també estem darrere d'aquesta festa, hi estem molta gent jove, que això jo crec que és important per continuar aquestes tradicions i jo crec que això té, té per bastant temps. Mm -hmm. Això és important. Molt bé, doncs Jordi Clapés, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem que aquesta Societat per la Festa dels Tres Toms doncs, que continuï endavant perquè vol dir que Sant Andreu doncs, té una tradició molt maca, no? Sí, sí. D'acord, doncs, doncs molt bé, gràcies. moltes gràcies. Vinga, que vagi molt bé aquest, vale, aquest vinga. diumenge. Vinga. Adéu, diumenge. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta cavalcada dels Tres Toms de Sant Andreu, la típica, la tradicional de sempre, la, la, doncs es realitzarà aquest diumenge a partir de dos quarts d'onze del matí. I, I us recordem doncs, eh, una mica en què consistirà. No? A partir de dos quarts d'onze del matí hi haurà la concentració al carrer de Sant Adrià, entre Gran de Sant Andreu i el carrer Segre, i eh, després doncs, es farà el recorregut a partir del carrer Segre fins al carrer Sant Adrià, hi haurà la benedicció i els tres toms, i la cavalcada doncs, és prevista que acabi cap a les 3 del migdia. Hi haurà doncs, tot un seguici, eh, els llancers de la Guàrdia Urbana, que, que seran els primers, i els últims seran els de la banda de música Casa de Granada, Canada de Barcelona. Entre ells doncs, hi haurà la carruatge de llimonera que comentàvem, el banderer, el cap de colla, el a la cursa acordionistes, doncs tot això és el que podeu esperar per aquest diumenge a partir de dos quarts d'onze del matí al carrer de Sant Adrià. Doncs esperem que tot això tingui força èxit. Ara el que fem és una nova pausa i tornem tot seguit amb més informació. -hmm. la veïna s'ha avorrit finalment del seu marit ha sortit per aquella porta i mai més li farà llit el porter del meu veïnat com que també està avorrit comprat pinzells i teles, pinta quadres d'amagat.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 I perquè ens expliqui una mica la diferència entre els infernals i la, caval la cavalcada que hi haurà diumenge, doncs anem a l'altra banda del, del telèfon a un dels responsables de la Satànica de Sant Andreu, com és el Carlos. Molt, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu preparant per demà? Doncs mira, és un espectacle de teatre mm -hmm. on també, com som una colla de diables, com sí. no, hi ha pirotènia, hi ha correfoc i també molta percussió. Mm -hmm. I llavors veurem com Satanàs, com cada any, intenta temptar mm -hmm. a Sant Antoni perquè caigui a les tentacions. Mm -hmm. L'únic que aquest any eh, sí. es podrà veure que hi ha molta referència a 1714, ah, que aquest espectacle entra dins l'aniversari del tricentenari. Ah, molt bé. Uh mhm. -huh. I uh, quanta gent teniu previst que hi participi? Eh, com de la colla, sí. potser som... Un, cinc, unes 50 persones uh mhm. -huh. que estarem treballant uh mhm. -huh. tot el dia. Perquè hi ha, una, hi ha una diferència important no? entre el que són els tres toms de diumenge i els tres toms que es realitzaran demà al vespre a través de la satànica. Exacte, perquè més que res diguem que nosaltres intentem explicar uh mm-hmm. -huh. la història de, de Sant Antoni. Ah, exacte. Uh mm-hmm. -huh. Molt bé. I això es realitzarà demà a dos quarts de nou del vespre... A la plaça Can Fabra. Uh mm-hmm. -huh. Molt bé. Doncs esperem que, que tingui el seu èxit important perquè val la pena doncs, mantenir les tradicions, no? Sí, portem 22 anys fent-lo, aquest espectacle. Uh -huh. Doncs aquest any t'ha tocat organitzar-ho tu, no? <laughs> Sí. Molt bé. Doncs esperem que demà ja assisteixi molta gent en, aquesta, en aquests tres toms infernals que, tal com hem dit, es realitzarà dos quarts de nou a la plaça de Can Fabra. Moltes molt gràcies. Doncs moltes gràcies, Carlos. Adéu, que vagi bé. Que vagi molt bé. D'acord, doncs ara sí, ara que fem una nova pausa, ara deixem una mica els tres toms eh, de banda, però no de costat, perquè val la pena participar-hi, i eh, d'aquí després d'aquesta pausa tornarem amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara! s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira't, t'espera. Respira, espera, sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. té sentit que el món està girat que no sé com posar un peu a terra i recomençar quan sento que no queda res pel que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a avançar torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant la meva orella escoltant la teva veu Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs hem de dir que avui a les 9 arrenca l'onzena edició del Ficat Alçat, la mostra de teatre amateur de Sant Andreu, que avui, doncs, tal com hem dit, arriba a la seva onzena edició i arriba amb un espectacle que es diu La nit, de la mà de la companyia Flocs i d'Hèctor Mallines, director i clàssic imperdible de la mostra. Doncs per parlar-ne d'aquesta nova edició del Ficat Alçat tenim a l'Eduard de Vicente a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com es presenta aquesta onzena edició, perquè el que sé és que cada setmana hi ha algun espectacle, no? Sí, doncs, eh, bueno, després de l'any passat que el Ficat Alçat va, va haver de patir un any d'impàs on es va replantejar, aquest any ja s'estableix definitivament i el Ficat anirà des del mes de gener fins al mes d'abril, els divendres a les 9. Llavors, cada divendres a les 9 hi haurà un espectacle de, del Ficat. En total són 9 companyies, de teatre, dansa i música, uh -huh. i mhm. de les nou companyies que presenten nou espectacles, vuit d'aquests espectacles són estrenes, per mhm. tant, uh eh, -huh. és la primera vegada que es poden veure aquí al barri. És molt important, a més, que eh, col·laboren doncs, a, a companyies mm, conegudes d'aquí del barri, no? Correcte. Tots són entitats i companyies del barri que porten doncs, uns quants mesos preparant, preparant el, els espectacles i les peces que presentaran uh mhm. -huh. i per tant bueno, s'ha de tenir en compte <laughs> tota la il·lusió i tota la, tota la, les ganes de fer no? I, la veritat és que per elles també és una oportunitat de pujar a l'escenari del SAT i poder, mm. poder treballar, assajar, muntar i bueno, amb tot, tot l'equip del teatre a la seva disposició. Arribar a la 11a edició del Fiquet al SAT vol dir una cosa important, que és que tothom eh, hi col·labora d'alguna manera, no? Sí, aquí, des de, ja, ja et dic, des de les entitats del barri, el mateix teatre, hmm. l'Ajuntament del districte de Sant Andreu, aquí tothom, bueno, la, també l'associació la, d'actors i directors, eh, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, aquí tothom hi, hi col·labora. Uh mhm. -huh. I avui s'estrena la nit de la mà de la companyia Flox. Correcte, aquest espectacle és de Lluís Aconiller uh mhm. -huh. i la companyia Flox, que ja és un clàssic de, del Ficat Alçat, que cada any es presenten i cada any doncs entren dintre de la programació, uh -huh. um, doncs la porta a escena de la mà d'Hèctor Mellines, que és el, és el director i una mica el coordinador de la companyia. Uh mhm. -huh. I de les estrenes, quines podríem comentar? Doncs, si vols, en parlem. Bueno, aquesta és la que tenim aquesta setmana mm. i la setmana vinent tenim uh, un espectacle que es diu A Viva Veu, que és de, de la companyia Petit Comitè, mm. que el que, bueno, és una companyia de, de música que el que fan és un concert amb cançons de, de tota la vida, no? Mm -hmm. I la veritat és que hi ha, hi ha bastant de nivell en aquest, en aquest espectacle la setmana vinent, mm -hmm. perquè, bueno, tenim sopranos, contrals, tenors, barítons, hi ha mm-hmm. baixos, hi ha percussió, hi ha, bueno, hi ha de tot. Uh -huh. I, i això és, és el que tindríem aquesta setmana i la setmana vinent. Uh -huh. la, aleshores, ja la següent setmana ja uh -huh. tenim un text uh, de Nil Labute uh -huh. que, ve per, uh, que és de la companyia Gats. Um, la companyia Gats també és una companyia clàssica d'aquí de, del Ficat Alçat. Sí, I l'espectacle és Coses que dèiem avui, uh -huh. que està dirigit per Nati Castells, una uh -huh. comèdia dramàtica. I tot aquest Ficat al Sat ens acompanyarà fins al dia 21 de març. Correcte. És a dir, Déu-n'hi-do, Déu també cada setmana hi ha alguna cosa. Exacte, cada setmana a les 9. També mm. pels oients que ens estiguin escoltant, si, mm. si el divendres al vespre no saben què fer, la taquilla obre a les 8, els mhm. preus de totes les entrades són a 9 euros Molt bé. I, i això, i cada divendres doncs, tenim una, una estrena d'una companyia d'aquí, de, del Ficat al Sat. D'acord. Molt bé, doncs esperem que vagi molt bé aquesta onzena edició, que arribar a la onzena ja vol dir que bé, hi ha una trajectòria darrere, no? I... Correcte, sí. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé i aquesta nit la gent que vulgui acompanyar-nos al Teatre de Sant... al Teatre al Sant Andreu Teatre, <laughs> doncs que sàpiga que es representarà aquest espectacle la nit, que és un, és un drama, no? Per dir-ho sí. d'alguna manera. I et puc aprofitar per, sí, per comentar. Aquest cap de setmana també arrenquen les funcions d'un nou espectacle familiar al teatre, uh -huh. um, que també estaran durant tres setmanes, i és un uh, espectacle uh, per famílies, per nens i nenes, uh-huh. Uh -huh. que és de teatre musical. És de la companyia La Roda, que uh -huh. és la que ja va venir aquí a fer uh, Hansel i Gretel i La Venta uh i que, bueno, molta gent li agrada molt. Uh -huh. um, I això, venen mogollon, bueno, un munt de, de, perso de personatges en escena i porten el conte de la princesa i el pèsol uh mhm. -huh. d'Andersen en porten en format eh, de teatre musical. -huh. Mm. I la veritat és que té molt, molt, molt bona pinta. Si alguna família ens està escoltant, li recomano molt que vingui a veure-ho, perquè és mm-hmm. espectacular. Uh -huh. Serà aquest dissabte a dos quarts de sis i diumenge en doble horari a les 12 del migdia i a dos quarts de sis també. Correcte, sí. Molt bé. A partir de, de 4 anys doncs, ja podran gaudir d'aquest espectacle de la Roda Produccions. Això. D'acord. Vinga, <laughs> doncs, molt bé. doncs, moltes gràcies. Doncs, Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Val, que vagi bé. Vinga, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, avui comença el Ficat SAT i aprofitem aquests minuts que ens queden per també per comentar-vos que el SAT acull la princesa i el pèsol de la Roda Produccions. El Sant Andreu Teatre, com ja sabeu, es troba al carrer Neopatria número 54 i aquest, di... aquest cap de setmana eh, representarà La princesa i el pèsol, una obra de la Roda Produccions que podreu gaudir fins al 26 de gener en doble horari els diumenges a 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda, els dissabtes només a dos quarts de sis de la tarda, una obra, una funció adreçada a nens a partir de 4 anys, és en català i el preu són 9 euros, per la qual cosa doncs, important que eh, la família, si vol gaudir d'una bona estona, acudeixi i baixi al Sant Andreu Teatre. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i el que farem tot seguit doncs un recull de, de les diferents eh, activitats i actes que hi preparats per aquest cap de setmana. Fem una pausa i tornem amb l'agenda. Fins ara. Si de tan senzill és cosa complicada, complicitats és el que ens cal buscar. Fer de la causa la mà de més preuada, i el crit i el cant, prendre'ls com a companys. Si el que és senzill diuen que no és possible, possiblement ens estan enganyant. Així doncs fem de les burles fones i dels enganys fogueres per Sant Joan. Si el que és senzill és la millor manera de desvetllar aquells que estan adormits. Compartirem tots la vella prèvia d'aquell matí que avançarà a les nits. Fem del senzill triomf inevitable, senzillament ara ens toca guanyar. del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs comencem aquesta agenda comentant-vos que el districte acollirà diverses activitats en el marc de la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la capitalitat de la Sardana i del Tricentenari. centenari. Al darrer plenari del districte de Sant Andreu es va presentar doncs, una mesura de govern en suport de la cultura festiva i tradicional catalana que té com a objectiu fer que el districte participi en diverses activitats en la celebració de la Barcelona Capital Cultural Catalana, de la capitalitat de Sardana i de la commemoració dels 300 anys dels fets de 1714. Exacte, aquesta és una de les activitats un, que ens explicava doncs, fa poc, bueno, eh, fa tot just uns minuts eh, des de la Satànica. Així, el districte organitzarà o col·laborarà en diversos actes culturals oberts a la ciutadania al llarg del 2014, com ara la celebració del 35 aniversari de la Roda de Desbars a l'Espai Josep Bota, l'edició d'un CD de sardanes de compositors andreuencs i un llibret biogràfic, un aplec sardanista de la, a les festes de primavera de la Sagrera, un taller de difusió de punta de coixí tradicional catalana, un espectacle de la satànica durant l'acte de tancament de la celebració del tricentenari, concerts de música antiga i de música popular contemporània i l'elaboració d'un llibre sobre la història de Sant Andreu entre la revolta dels segadors i la guerra de successió. Així se'ns presenta aquest 2014. A més, s'ha presentat la mesura de govern que donarà cobertura al segon semestre de celebracions de la commemoració dels 60 anys de la Fundació del Barri del Congrés dels Indians. Des del mes de maig s'han organitzat doncs, diverses activitats i ara s'han doncs, preparant també de noves, conjuntament amb les entitats veïnals, com ara doncs, una fira d'entitats i associacions, la cremada dels diables, la dignificació de la primera pedra i la festa final. Molt bé, també hem de comentar-vos que la Fabra us ofereix el text, principis i sortides i la mostra Slice Chants. Forma part de la temporada expositiva de 2013-2014, aquí del Fabra i Coats, eh, i és un programa doncs, que, ja, doncs, que ja està en marxa. Els seus responsables són en Martí Manen i en David Armengol, guanyadors de la convocatòria, i pretén doncs, acostar-se a les relacions emocionals que s'estableixen entre aquell que escriu i aquell que llegeix. També s'ha presentat la primera exposició que fa de pròleg del cicle Slice Chance, probabilitats escasses, produïda per Bonniers Constal a, Est a Estocolm amb l'artista Pilvi Takala i el comissariat de Theodor Greenborg, i ampliada i adaptada per l'ocasió i el recinte de Fabricots. La Cala s'erigeix en el seu propi personatge, a moltes de les seves obres és ella qui comparteix davant de la càmera i des de certa actitud passiva aconsegueix provocar desconcert o fins i tot desaprovació. Els objectes esdevé doncs al centre de l'acció pel simple fet d'aparèixer en un entorn quan almenys a priori no toca. L'exposició es podrà veure fins al 19 de gener, després serà el torn de les quatre mostres restants que s'aniran succeint fins a l'agost. El text Principis i sortides planteja un programa per al Centre d'Art Contemporani a partir de la idea de text. Més coses. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura, figures i natures d'Àngel Martínez. Doncs efectivament el Centre Cultural Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintura, figures i natures. Hi trobareu les dues temàtiques més rellevants d'aquest pintor, la figura humana i la natura morta. Es donen de la mà per reflectir i per contrastar dos plantejaments anàlegs d'una mateixa pràctica artística. L'horari de l'exposició és dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 del matí a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre i també diumenges d'11 del matí a 2 del migdia. Això al Centre Cultural Can Fabra i atenció perquè a la Fabra i Coats acull una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana. L'espai Josep Bota, Fabra i Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix fins al 31 de gener l'exposició El món agrari a les terres de parla catalana, un recorregut fotogràfic doncs, per la nostra terra, per la nostra gent i per la nostra història. Molt bé, i l'horari serà dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. Més coses encara per comentar-vos, doncs dir-vos que continua el concurs de composició coral de Sant Andreu. Un cop més tenim les bases del concurs de composició coral de Sant Andreu. El termini d'admissió de les obres es tancarà el 31 de gener de 2014 i el tema doncs, és de lliure elecció i l'idioma serà preferentment el català. I també comentar-vos que l'espai 30 de la nau Ivanov us ofereix l'exposició Passejada fotogràfica per la Sagrera. L'espai 30 de la nau Ivanov, del carrer, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wild Photo, mm, Photo Walk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i al seu concurs. Doncs es tracta precisament de fotografies de la Sagrera i evidentment, tractant-se de la Sagrera, no podia ser organitzat per ningú altre que Fotosagrera. I encara tenim un últim apunt per acabar el nostre programa d'avui, el primer d'aquest 2014 mm, dir-vos, aquella gent que ens esteu escoltant de nou, doncs que tenim un web, que tenim una pàgina web que és www.rtb-migfm.com, que tenim un mail que és informatius arroba rtb migfmcom www.fm.com i que tenim un número de telèfon, el 933456454. Totes aquestes vies que us, acaba, que us acabo de mencionar doncs són perquè us pugueu posar en contacte amb nosaltres si sou una entitat, si sou una associació o simplement doncs, si voleu col·laborar eh, en la realització d'aquest programa. Molt bé, doncs el que parlem ara mateix són de pàtires escolars oberts al barri. Les escoles que hi participen són bueno, eh, l'Escola Baró de Viver, al carrer Tucumà, número 1, el pati estarà obert els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. També hem de dir que l'escola Ramon Baranguer III es troba al carrer Via Versino i obrirà dissabte i diumenge 11 del matí a 2 del migdia i de l'escola Bernat de Buil, l'escola al carrer Mollerussa 1, obre els dissabtes, l'escola Ignasi Iglesias al passeig de Torres i Bages el diumenge, l'escola del Segret també el diumenge al matí i l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa, doncs també el dissabte i els, els dissabtes al matí. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Esperem doncs, que hagueu estat una bona estona informant-vos del que passa als nostres barris i recordar que tornem la setmana que ve a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.